Կիրակի օրը սեպտեմբերի 13-ին Ստեփանակերտցիները կանտրեն քաղաքապետ եւ քաղաքային համայնքի ավականո անդամներ։ Ստեփանակերտի տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սիրյան Հայրապետյանը վստահեցնում է, որ մայրաքաղաքը կազմոպատրաստ է պատշաճ մակարդակով անցկացնելու ընտրությունները։ Քաղաքի օրվա տոնակատարությունների կազմակերպման եւ անցկացման հանձնաժողովի հերթական նիստն է կայացել։ Սեպտեմբերի 1-ից ուժի մեջ է մտել ուսանողներին ներքաղաքային ուղևորատար տրանսպորտով արտոնյալ երթևեկության համար պետական ֆինանսական աջակցություն հատկացնելու մասին կառավարության որոշումը։ Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամը սկսել է կտրոնների տրամադրումը։ Քրեական տեղեկատու Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 9-ին հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն նվիրված Ստեփանակերտի բարեկարգման եւ քաղաքային տնտեսության գործնեայության հարցերին։ Ըստ նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդագրության զեկուցումներով հանդես են եկել Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը եւ համապատասխան կառույցների պատասխանատուներ։ Նախագահ Սահակյանը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին աշխատանքների պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Խորհրդակցությանը մասնակցում են վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Կիրակի սեպտեմբերի 13-ին Հանրապետությունում կանցկացվեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական ընտրություններ։ Մայրաքաղաքում եւս կընտրեն համայնքի ղեկավար եւ քաղաքային համայնքի ավականու անդամներ։ Քաղաքապետի երկու տեխնացու է գրանցված։ Մեկը գործող քաղաքապետ Սուրեն Ալեքսանդրի Գրիգորյանն է, որը Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության անդամ է։ Մյուսը Արիս Արսենի Գրիգորյանն է, որը ի տարբերություն առաջինի չի ինքնաառաջադրվել։ Նրան առաջադրել է Լեռնային Ղարաբաղի կոմունիստական կուսակցությունը։ Ավականու անդամի 15 տեղի համար պայքարում է 51 տեխնացու, ինչն աննախադեպ է։ Այսքան շատ տեխնացուներ սկսած 1998 թվականից, երբ հանրապետությունում առաջին անգամ տեղի են ունեցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, Ստեփանակերտում երբեք չեն գրանցվել։ Մայրաքաղաքում ընտրությունների կազմակերպված անցկացման առաջին պատասխանատուն Ստեփանակերտի տարածքային ընտրական հանձնաժողովն է, որի նախագահը Սեյրան Հայրապետյանն է։ Պարոն Հայրապետյան, երկու օրից տեղի կունենան քաղաքապետի եւ ավականո անդամների ընտրություններ։ Ինչ աշխատանք է կատարել տարածքային ընտրական հանձնաժողովը դրանք կազմակերպված անցկացնելու համար։ Նախ ասեմ, որ ըստ գործող ընտրական օրենսգրքի պահանջների ժամանակին Ստեփանակերտ քաղաքում կազմավորվել են ոստիկանության եւ քաղաքապետարանի հետ համատեղ բոլոր 35 ընտրական տեղամասեր։ Այդ տեղամասերում մեր ընտրողների թիվը կազմում է այս բարեբերությամբ 37436 ընտրող։ Տեղամասային կենտրոնները անհրաժեշտ գույքով կահավորված են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամները համապատասխան ուսում անցած են։ Այո, բոլոր Տեղամասային կենտրոնները համապատասխանում են մեր պահանջներին, ճիշտ է կան որոշակի դժվարություններ կապված շենքային պայմանների հետ, բայց բոլոր դեպքերում հարմարեցվել է մոտորապես այն պահանջները, որը պահանջում է ըստ ընտրական օրենսգրքի։ Կազմավորված են բոլոր 35 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները համապատասխան գույքով եւ այլ պիտույքներով ապահովված են։ Մնում է ուղղակի մեր ընտրողները ակտիվորեն մասնակցեն ընտրություններին եւ այդ օրը ժամը 8-ից հանձնաժողովները սպասում են մեր ընտրողներին։ Այսօր ժամը 24-ին համայնքի ղեկավարի եւ ավականու անդամների տեխնացուների նախընտրական քարոզարշավը կավարտվի վաղը լրության օրը։ Ինչպես է անցել նախընտրական քարոզչությունը։ Բավականին մեծ ակտիվություն է նկատվում հիմնականում ավական անդամության տեխնացուների կողմից։ Ինչ վերաբերում համայնքի ղեկավարի տեխնացուների, նրանք իրենց նախորդ կազմած ծրագրերի համաձայն անց են կացում իրենց հանդիպումները ընտրողների հետ տարբեր տեղերում, տարբեր թաղամասերում։ Հանդիպումները մենք մեր անդամներով մասնակցել ենք, վերահսկել ենք գործընթացը, կարելի ասել նորմալ է անցել բոլորը։ Ինչ վերաբերում է ավական անդամների Քարոզարշավին եղել են առանձին տարբեր թերություններ, որոնք շտկվել են ժամանակի ընթացքում։ Կապված իրենց կենսագրական նյութերի լուսանկարների տեղաբերման հետ որոշակի թերությունների խախտումներ են եղել։ Մի մասը վերացվել է, մի մասն էլ դեռևս ընթացքի մեջ է։ Վերջին օրն այսօր արդեն ինչքան որ հասցրել ենք այդքան կարողացել շտկել։ Դուք ասացիք, որ ավականո անդամների տեխնացումների միջև մրցակցություն կա, գուցե մրցակցություն կա դիտողական նյութեր տեղադրելու կամ բաժանելու առումով, սակայն ընտրողների հետ շփումներում ես կասեի նրանք ակտիվ չեն։ Եվ ինքս այն տեսակետին եմ, որ ընտրազանգվածը շատ քիչ է հետաքրքրված ընտրություններով։ Քաղաքապետի երկու տեխնացումների մրցակցությունը ընտրող գրողը լուրջ չի ընդունում։ Մրցակցությունը խիստ ձևական է։ Այդ բառը ստեղծված իրավիճակում նույնիսկ իմաստից զրկված է։ Գործող քաղաքապետը կարելի է ասել միակ թեկնածուն է եւ ընտրողը համեմատելու, ծանր ու թեթև անելու, ընտրել բառը չեմ օգտագործում, ջոկելու հնարավորությունից փաստորեն զրկված է։ Գուցե ես սխալ եմ։ Ընդհանրապես մրցակցության աստիճանը կախված է տեխնացուների կարոզարշավ անցկացնելու աստիճանից։ Պետք է ասել, որ գործող քաղաքապետը իրոք շատ լրջորեն է վերաբերում իր հանդիպումներին եւ համարյա քաղաքի բոլոր թղամասերը ընդգրկել է։ Ինչ վերաբերում է մյուս տեխնացուին, նա քիչ է պլանավորել իր հանդիպումները, ոչ այնքան ինչքան որ գործողը։ Գուցե դրանից է գալիս, որ քիչ է հանդիպում ընտրողների հետ։ Հեղինակության հարց է, գուցե ավելի շատ ճանաչում են գործողին դրա համար է այդպիսի տպավորություն ստեղծում ընտրողների մոտ։ Բայց ես կասեի, մյուս տեխնացուները շատ լուրջ մտել մրցակցության մեջ եւ իր հետ զրույցներում, եթե դուք հանդիպեք, ինքներդ կարող եք համոզվել, թե ինչպեսի երանդով են ցանկանում, ուղղակի քիչ է պլանավորել հանդիպումները։ Սրանով կարելի է բացատրել։ Ցանկությունը կարող է շատ մեծ լինել, որ ընտրվի քաղաքապետ, սակայն ինչպիսի ինքնավստահություն պիտի ունենաս, որ քարոզարշավին քիչ նշանակություն տաս։ Գուցե նա ենթադրում է, որ կարող է աշխարհում ամեն ինչ լինում է, գուցե հնարավոր է եւ ինքը ընտրվի։ Ընտրությունը մնում է ընտրություն եւ ոչ ոք այսօր չի կարող կանխատեսել 100%-ով ընտրության արդյունքները։ Պարոն Հայրապետյան, եւ նախկին ընտրական օրենսգրքում եւ նոր ընդունված օրենսգրքում բացակայում է քվեաթերթիկում բոլորին դեմեմ տողը։ Ըստ էության ընտրողը հնարավորություն չունի Քանի թե քնածուկա 10-ը լինի, 2-ը լինի, 3-ը լինի, մեկին ուզած չուզած պիտի քվեարկի։ Եվ տվյալ դեպքում, եթե երկու թե քնածու են, եթե նա երկուսին էլ դեմ է, չի կարող իր այդ կամքը իրականություն դարձնել։ Նա կամ պիտի երկուսին էլ ջնջի կամ ինչ որ մի նշում անի քվեաթերթիկի վրա, այդ դեպքում կհամարվի քվեաթերթիկը անվավեր, փաստորեն կդառնա քվեարկողների թիվը ավելացած, բայց դա չի ազդի քվեարկության արժ արտահանությունքի վրա։ Ինքս էլ մասնակցում եմ ընտրություններին որպես լրագրող, ընտրողներն էլ այդ կարծիքին են։ Կամ մնում է միայն մի բան, եթե ասենք ինչ որ մեկին դեմ ես, համարում ես, որ մյուս տեխնացուն միևնույնը չի ընտրվի, վերարկես նրա օկտին, որպեսի քո չցանկացած տեխնացուն չանցնի։ Դուք բարձրացրել եք իրավաբանական տեսանկյունից հարց, որը բազմիցս քննարկվել է եւ ազգային ժողովում, եւ բոլոր քննարկումների ժամանակ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու ժամանակ, եւ ուսումնասիրելով նաեւ եվրոպական առաջատար երկրների զարգացած երկրների ընտրական օրենսգրքերը եւ Վենետիկի վերահաժողովում տրված ցուցումները, Հայաստանում եւ մեր մոտ եկել են այն համոզմունքին, որ բոլորին դեմ տողը ընդհանրապես վերացել են հիմնականում այն պատճառով, որ ինչպես դուք ձեր խոսքը նշեցիք, եթե նա բոլորին է ջնջում կամ ասենք բոլոր տեխնացուների քվեարկում կամ ջնջում է, դառնում է անվավեր այդ քվեթերը։ Այսինքն նա կամ եկած կամ չեկած ընտրական տեղամաս միևնույն է։ Հետևաբար այսպիսի դետողություններից այսպիսի ելակերպային հիմքերից ելնելով նրանք վերացրել են այս տողը։ Նախկինում եղել է, հիմա չկա։ Եվ իմ կարծիքով այսօրվա դրությամբ դա ճիշտ է, որովհետև եթե չի գալիս ընտրության կամ գալիս է բոլորին ջնջում է նույն կարգավիճակն ունենում, ուղղակի ընտրողների մասնակցության թիվն է բարձրանում, ինչը բոլորի համար էլ ցանկալի է, որ ընտրողները ավելի մեծ մասնակցություն ունեն։ Անվանելների մի մասը իրոք հենց գալիս է դրանից, որ ասենք բոլորին դեր են իրենք քվեարկում։ Դա էլ ինչ որ քվեարկության ձև է, բայց սրանով ովքեր ընդունել են այդ ընտրական օրենսգիրքը ցանկացել են որպեսզի քաղաքացու ակտիվությունը ընտրության հարցում բարձրացվի, որտեղ միևնույնն է, նա եթե եկել է ոչ մեկին չի ընտրել եւ այն ընտրողը, որը չի ներկայացել ընտրական տեղում, նրանք կարծես թե նույն կարգավիճակում են հայտնում։ Հետեւաբար այդքան է մեծ տարբերություն չկա։ Այս դեպքում էլ ելքը կա, նա ընդհանրապես չի մասնակցի ընտրություններին։ Իր իրավունքն է, կարող է եւ չմասնակցել, կարող է եւ գալ, ասենք բոլորին ջնջել, դա իր իրավունքն է։ Դրանով ոչինչ չի փոխվում, միայն ընտրողների մասնակցության աճը։ Ընտրողների ո՞ր մասը պիտի մասնակցի ընտրություններին, որ դրանք կայացած համարվեն։ Ընտրական օրենսգրքում նախատեսված է ըստ ցուցակի ընտրողների քանակի 25%-ը եթե մասնակցեն ընտրության, ընտրությունները համարում են կայացած։ Փորձը ցույց է տալիս, որ հիմնականում մինչև կեսօր կարելի ասել բոլոր ընտրությունների ժամանակ մեր ընտրողների ակտիվությունը 25%-ից բարձր է եղել միշտ։ Ինչ կուզենայիք ասել ընտրողներին Ընտրողներին կոչ կանեի ակտիվորեն մասնակցել եւ վստահել հանձնաժողովներին, Ստեփանակերտ ընտրական հանձնաժողովների անունից կարող են վստահեցնել, որ հանձնաժողովները աշխատում են անշահախնդիր, օրենքի պահանջների համաձայն, կարող են վստահել եւ գալ իրենց ձայնը, իրենց քվեն տալ իրենց նախընտրած տեխնացուին։ Քանի որ մեծ ակտիվություն են ընկալում մանավանդ ավական անդամների աննախադեպ վականակի հանդեպ, միևնույն ես կարծում եմ ակտիվությունը մեծ է լինելու։ Ուղղակի խնդրում ենք եւ հորդորում ենք, որպեսզի մասնակցեն իրենց ընտրություն կատարեն։ Ավականու անդամների տեխնացուներին պիտի ընտրեն բոլոր ընտրողները եւ ոչ թե ըստ տեղամասերի։ Սա ճիշտ է, որովհետեւ տվյալ մարդը կարող է հեղինակություն լինել տվյալ թաղամասում, բայց ոչ ամբողջ քաղաքում։ Սա նորություն չէ։ Հիմիկվա ավականը նույնպես ընտրվել էր այս սկզբունքով, իսկ նախկինում երբ որ ունեինք, ասենք 5 ընտրատարածք, այն ժամանակ ամեն ընտրատարածքում երեքական ավական անդամ էին ընտրում, 15 հոգի էր դառնում։ Իսկ հիմա գործող ավականին եւ ընտրվող ավականին ընտրվելու է այս սկզբունքով ամբողջ քաղաքը համարում է մեկ մեծամասնական ընտրատարած, որտեղից պետք է ընտրվեն 15 հոգի։ Իհարկե, սա առաջընթաց կարելի է համարել, ինչպես դուք նշեցիք, որովհետեւ ավական անդամը ներկայացնում է ոչ միայն իր թաղամասի ընտրողների շահերը քաղաքապետարանում, այլ ընդհանրապես ամբողջ քաղաքին վերաբերող բոլոր հարցերի որոշումների ընդունման ժամանակ պետք է հաշվի առնել ամբողջ քաղաքի ընտրողների ցանկությունները, բոլոր թաղամասերի ցանկությունները։ Պարոն Հայր Տեր-Հրապետյան, ավականու անդամի 15 տեղի համար պայքարում է 51 տեխնացու։ Նրանք հաստատքեր են ներկայացնում տարածքային ընտրական հանձնաժողով, քարոզարշավի ժամանակ էլ դուք հետևում եք Ինչ կասեիք նրանց մասին որպես քաղաքացիների, ոչ միայն քաղաքացիների, այլ նաև մարդկանց, ովքեր պիտի ավականոնիստերում սկզբունքայնություն հանդես բերեն, գիտակից լինեն, թե ինչ հարցեր են քննարկվում, ինչ է քաղաքային տնտեսությունը, ինչ է համայնքային բյուջեն։ Ավականո ինստիտուտը այսօր խիստ ձևական բնույթ է կրում, իսկ եթե ավականո անդամներ էլ ընտրվում են մարդիկ, որոնք ընդհանրապես չգիտեն էլ թե ինչ հարցեր են քննարկվում, ապա այս դեպքում քննարկումները ձևական բնույթ են կրում։ Իմ դիտարկումներից ելնելով կարող եմ ասել, որ Ավականո ինստիտուտը մեր մոտ իհարկե դեր կայացման ճանապարհին է։ Դեր շատ անելիքներ կա այս ուղղությամբ, հիմնականում օրենսդրական դաշտի բարելավման բարեփոխումների ուղղությամբ։ Կարելի ասել հայտնվել ենք պարադոքսային իրավիճակում։ Նախ այդ ինստիտուտի անվանումը դրել ենք ավականի, բայց եթե նայեք հիմնական կազմը միջի հիմա ավական ընդհանրը եւ այսօր տեխնատուների կազմը, հիմնականը շատ երիտասարդներ են, ավակ տարիքի շատ քիչ հատուկ են մարդիկ ան այդտեղ։ Ես կարծում եմ, որ ավական անդամները պետք է լինեն այն մարդիկ, որոնք կյանքի փորձ, աշխատանքային մեծ փորձ, ինչպես դուք եք նշում, եւ քաղաքային տնտեսությունով լավ իմանա, եւ դիջիտալ համակարգին ինչ որ չափով թերապետ են եւ կարողանան անվան ճիշտ որոշ ներկայացնել քաղաքապետարանին կից գործող այդ ինստիտուտի կազմը։ Սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ հիմնականում երիտասարդներն են ընդգրկում այս ինստիտուտում։ Իհարկե, մի կողմից մենք ցանկանում ենք խոստովանել երիտասարդների միշտ առաջ քաշել, որպեսզի նրանք ավելի լավ տիրապետեն եւ բոլոր գործող օրենսդրական դրույթներին եւ կարողանան ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Սակայն բարձում է, որ գալիս են այնտեղ սովորելու համար, այլ ոչ թե աշխատելու համար։ Դա լավ արդյունքներ չի կարող տալ։ Ըստ ինձ անհրաժեշտ է ընդհանրապես շեմը բարձրացնել, ոչ թե իջեցնել մինչև 21 տարեկանը, բայց այսօր գործող օրենքի համաձայն ցավոք սրտի 21 տարեկանից թույլատրվում է, որպես նրան կարողանան գրանցել որպես թեկնածուներ։ Ունենք այն ինչ որ այսօր ունենք։ Հետագայում տրական օրենսգրքի փոփոխությունների ժամանակ գուցե քննարկումների ժամանակ մենք էլ մեր տեսակետները կներկայացնենք, գուցե հաշվի կառնեն եւ կընդունեն ըստ մեզ ճիշտ որոշումներ։ Այս 51 տեխնացուներից ըստ տարիքային ցենզի, եթե հաշվենք միջև 30 տարեկան, 30-ից 40 եւ 40-ից բարձր, ինչ կազմի։ Մեծամասամբ մինչև 30 տարեկան երիտասարդներ են, 10-15%-ը դրանից բարձր տարիքի մարդիկ են։ 5-6 հոգի կան, որոնք նախկինում եղել են հավաքական անդամ, այս անգամ նորից իրենց տեխնացուցիչներ առաջադրել են։ Ինչով եք բացատրում երիտասարդության նման ակտիվությունը։ Ինձ թվում է ոչ այդ ակտիվության աստիճանը շատ է բարձրացել եւ այժմյան տեղեկատվական դաշտի արկայությունը, բոլոր լրատվամիջոցների գործունեությունը ինձ թվում է հանգեցրել նրան, որ մարդիկ ավելի շատ են շահագրգռված մասնակցելու եւ քաղաքական գործընթացներին եւ ցանկանում են ուղղակի իրենք էլ ինչ որ բանով եւ օգտակար լինել եւ ինչու՞ չէ, նա ինչ որ օգուտ քաղել իրենց հետագա զարգացման համար։ լսում եք «Մայրաքաղաք» ծրագիրը։ Սեպտեմբերի 26-ին հանդիսավորությամբ կնշվի Ստեփանակերտի օրը։ Տոնական ինչ միջոցառումներ կիրականացվեն, ինչպես են ընթանում նախապատրաստական աշխատանքները։ Այս հարցն է քննարկվել միջոցառումների կազմակերպման եւ անցկացման հանձնաժողովի սեպտեմբերի 9-ին կայացած նիստում, որը վարում էր քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Քաղաքապետարանի մամուլի ծառայությունից հաղորդում են, որ նիստին ազնաժողովի անդամներից բացի ներկային քաղաքապետարանի աշխատակազմի պատասխանատուներ եւ համայնքային ենթակայության մի շարք կառույցների ղեկավարներ։ Սուրեն Գրիգորյանն ընդգծել է քաղաքի օրը պատշաճ մակարդակով նշելու եւ տոնակատարություններին բնակչության լայն զանգվածներին մասնակից անելու անհրաժեշտությունը, հավելելով, որ տոնակատարության մասնակիցները տարեստարի որակական փոփոխություններ պիտի նկատեն։ Հնչել է են մի շարք առաջարկություններ միջոցառումների արդյունավետ կազմակերպման վերաբերյալ։ Սեպտեմբերի 1-ից ուժի մեջ է մտել ուսանողներին ներքաղաքային ուղևորատար տրանսպորտով արտոնյալ երթևեկության համար պետական ֆինանսական աջակցություն հատկացնելու մասին կառավարության որոշումը։ Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամը սկսել է կտրոնների տրամադրումը։ Այստեղ մեզ ասացին, որ դեռևս դիմորդները քիչ են, եւ պատճառներից մեկը ուսանողների ոչ բավարար իրազեկվածությունն է։ Կտրոն ձեռք բերելու համար ուսանողը պետք է վճարի ուղևորավարձի 70%-ը, մնացած 30%-ը փոխ փոխհատուցվելու է պետբյուջեի միջոցների հաշվին։ Ավելի պարզ, նա երթևեկելու համար վճարելու է 70 դրամ, ինչպես էր մինչև անցած տարվա հոկտեմբերի 1 երբ ուղևորավարձը դարձավ 100 դրամ։ Բացում ենք Մայրաքաղաք ծրագրի քրեական տեղեկատու էջը։ Այն կազմված է ԼՂ ոստիկանության օպերատիվ ամփոփագրերի հիման վրա։ Սեպտեմբերի 3-ին Իսակովի փողոցի համար երկու շենքի N բնակարանի բնակիչ 1976 թվականին ծնված Ž.A.ի տան զննությամբ հայտնաբերվել է վերջինիս պատկանող 4 հատ զինվորական դանակ, 1.42-100 գրամ սպეციფიկ հոտով կանեփանման բույսի զանգված եւ նրա քրոջը պատկանող բերետա տիպի օթաճանշիչ 1 ատրճանակ։ Ժ անբերման է ենթարկվել ոստիկանության քաղաքային վարչություն։ Հայտնաբերված նողարկվել է փորձակնության։ Սեպտեմբերի 4-ին զնության է ենթարկվել Այվազովսկ փողոցի Էն տունը, որտեղ հայտնաբերվել է նույն տան բնակիչ 1955 թվականին ծնված ԱԲ-ին պատկանող 1 հատ կես մետր երկարությամբ դանակ, ՍՎԴ տիպի հրացանի պահեստատուփ եւ 7.62 100-երորդական մմ տրամաչափի 7 փամփուշտ հայտնաբերվածն ուղարկվել է փորձականության։ Հավելեն, որ ԱԲ-ն խնածաղ գյուղի բնակիչ ԱԱ-ի եւ նրա ընտանիքի անդամների վրա ավազակային հարձակում կատարելու կասկածանքով բերման է ենթարկված։ Սեպտեմբերի 9-ին Իսակովի փողոցի համար 2 աշենքի M բնակարանի բնակչուհի 1994 թվականին ծնված ԱՄՆ ոստիկանության քաղաքային վարչություն է դիմել հայտնելով, որ նույն օրը ժամը 20-ի սահմաններում Հեքիմյան 2 Բ շենքից Մաշտոցի 4 աշենք գնալու ճանապարհին անհայտ հանգամանքներում կորցրել է դրամապանակը, որի մեջ կային 4 հատ բանկային քարտեր եւ 8000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ։ Thank you. Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2015 թվականի սեպտեմբերի 11-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են հեղինակ Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, մոնտաժող Նադեժդա Դոլուխանյանը։